พระอาจารย์เรวตาได้ประทับใจในชาวต่างชาติที่ปฏิบัติธรรม ที่พระอัตยาโดยพวกเขาได้ทุ่มเทปฏิบัติเป็นเวลานานแล้วก็ไม่ไม่ปรารถนาที่จะกลับประเทศ อย่างเช่นใช้เวลาสองปีสามปีสี่ปีห้าปีเดเกี่ยวข้องกับคนไทยอาตมาเห็นคนเดียวเมชียังไม่มีคนใด ที่ไปทำอย่างนานๆ อาตมาอยากจะมีความประทับใจแก่คนไทยหลายหลายคน อาตมาอยากจะเห็นไปทำอย่างจริงจัง มีหลายคนมาถามว่าจะไปได้อย่างไรคะ มีหลายคนอยากไปค่ะ ไปได้อย่างง่ายๆเลย ถ้ามีปรารถนาที่ดี ไปได้ไปได้ ในวัฏสงสารเราก็ทำหลายๆอย่างมา สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทำอยู่ ในปัจจุบันนี้ในชาตินี้เป็นสิ่งที่เราเคยทำมาแล้ว สิ่งที่เราอยากได้เป็นสิ่งที่เราเคยได้มาแล้ว สิ่งที่เรา วาง เกี่ยวข้องกับทางโลกสิ่งเกี่ยวข้องกับ ทางโลกเป็นสิ่งที่เราได้รับมาแล้ว แล้วก็ไม่มีชีวิตที่เคยไม่เคยไม่ได้เกิดแล้วก็เกิดมาแล้ว เคยเป็นพรหมเคยเป็นเทวดา เคยเป็นมนุษย์เคยเป็นเคยเป็นสัตว์เคยตกนรกไม่ไม่มีชีวิตใดที่เราไม่เคยเป็น ไม่มีสิ่งใดสิ่งใดที่เราไม่เคยชินเราก็เป็นไปมามาแล้วทุกๆอย่างเป็นไปมาแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยชินรุธรรมที่ดีมาก รถพระธรรมรถพระธรรมอาตมาอยากให้ อยากให้ประสบอยากให้มีความประสบเกี่ยวข้องกับรถพระธรรม อยากให้ท่านได้ลิ้มรสพระธรรม If you want if you want to taste the taste of the Dharma you need to engage practicing meditation หากท่านปรารถนาที่จะลิ้มรสพระธรรม ท่านจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังค่ะ Among all the tastes, taste of the Dharma is the best. ในบรรดารสทั้งหลายรสพระรสของพระธรรมเป็นเลิศค่ะ mm-hmm. But to be able to taste the taste of the Dharma, we need enough time. We need enough effort. We need to invest our effort and time. แต่ว่าในการที่จะปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังท่านท่านท่านจำเป็นที่จะต้องลงทุนทั้งวิริยะและทั้งเวลาและความเพียรค่ะ This is encouragement for all of you พระอาจารย์เรวตาให้กำลังใจแก่ทุกท่านค่ะ Now I will continue how to B วิปัสนาญาณิกะแล้วต่อไปนี้พระอาจารย์เรวตาจะอธิบายว่า ท่านจะเป็นวิปัสนาญาณิกได้โดยวิธีใดคะ If you want to practice vipassana directly you need to start four elements meditation หากสำหรับท่านที่เป็นต้องการที่จะเป็นวิปัสนาญาณิกปฏิบัติวิปัสนาโดยตรง ท่านจำเป็นที่จะต้องเริ่มปฏิบัติจากรูปกรรมฐานค่ะ I have explained all of you how to practice four elements meditation. พระอาจารย์จุลตะได้อธิบายกับท่านมาแล้วว่าท่านจะปฏิบัติจตุธาตุได้อย่างไร eh, Suppose you have discerned four elements successfully and you you could break down your body into very tiny small particles which are arising and perishing rapidly all the time และหากว่าท่านประสบความสำเร็จในการกำหนดรู้ธาตุสี่จนกระทั่งธาตุสี่นั้นจนกระทั่งแตกออกเป็นรูปกระลาบรูปรูปกระลาบที่ละเอียดนะคะ เมื่อท่านสามารถทำได้ถึงการเห็นรูปกระลาบที่ละเอียดแล้วในกิดดับอย่างรวดเร็ว กิจดับกิจดับและและเห็นรูปกลาบเกิดดับอย่างรวดเร็ว At that time is a time to discern ultimate materiality that exists in each particle เมื่อถึงเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ท่านจะต้องกำหนดดูรูปปรมัตที่ประกอบกันขึ้นเป็นรูปกลาบ Before going to analyze the ultimate materiality that exists in each, each Tao, you need to differentiate two types that differentiate the kalapas, which are trans, translucent and which are opaque. ในการที่ท่านจะสามารถกำหนดดูรูปปรมัตในแต่ละทวาร เริ่มในในเบื้องแรกท่านจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถที่จะแยกแยะว่ามีรูปกลับอยู่สองชนิดก็คือชนิดใสและก็ชนิดทึบ In this body, in our body, there are two types of kalapa. One is translucent, another is opaque. ในในกายนี้มีรูปกลับอยู่สองสองชนิดก็คือ ชนิดสายและชนิดทึบค่ะ To make all of you understand a little bit more I want to give an example what the small particles looks like เพื่อที่จะให้ท่านได้เข้าใจมากขึ้นพระอาจารย์รุบตาจะอธิบาย เพิ่มขึ้นว่าลูกกระลาบมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ่ะ when you're going to switch on or turn on, turn on the television before the program starts, but maybe not the new television, old television. What did you see? ก็ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าในโทรทัศน์เครื่องเก่านะคะไม่ใช่โทรทัศน์เครื่องใหม่เมื่อท่านเมื่อท่านเริ่มเปิดสวิตเปิดโทรทัศน์เนี่ย อะไรอะไรจะเกิดขึ้นกับโทรทัศน์ที่ค่อนข้างเก่าอะค่ะ you you see many spots many spots are they small or big มันเล็กหรือใหญ่เล็กแต่ว่าสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่รูปกลับไม่สามารถ มองเห็นด้วยตาเปล่าตาเปล่า ด้วยสมาธิแค่นี้เองเล็กมาก เราเรียกว่า subatomic particles เรียกว่าปรมาณูเล็กกว่าเล็กกว่าปรมาณู Have you ever seen atom? You can't. You can't. But you can see the small particles, which is what we, what we understand. Smaller than atom. We call it subatomic particles. ท่านท่านก็คงทราบแล้วว่าท่านไม่สามารถเห็นอะตอมได้ แต่ว่า ท่านจะสามารถที่จะเห็นรูปกลาบซึ่งมีความซึ่งมีความเล็กมากกว่าอะตอมนี้ได้ Now most of you have pen. How about the tip of the pen compared to the spot on the television, on the screen, and the tip of the pen, which is more bigger and which is smaller? และขณะนี้หลาย ๆ ท่านก็มีปากกาอยู่ พระอาจารย์เรวตะให้ท่านเปรียบเทียบปลายปากกาซึ่งเล็กมากกับจุดในโทรทัศน์เครื่องเก่าเมื่อตอนที่ท่านเริ่มเปิดโทรทัศน์ว่าอันไหนเล็กกว่ากันคะ Yes the tip of the pen is smaller than the spot on the screen but you, it is difficult for you to see clearly the tip of the pen those who have penetrated the small particles If they pay attention for elements at the tip of the b a l l warp point pen, they see many particles there. They can see, think how small they are, arising and perishing rapidly. And in, ตามที่ท่านได้ทราบแล้วว่าปลายปากกานั้นเล็กมากกว่า จุดในจุดบนจอโทรทัศน์เครื่องเก่านะคะ แต่ว่า ที่ที่พระอ้อต่อยามีผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านที่สามารถเห็นรูปกลาบที่ปลาย ที่ประกอบอยู่ที่ปลายปากกาซึ่งเล็กมาก แล้วก็สามารถเห็นการเกิดดับมีหลายๆรูปกลาบ can see at the tip of the ballpoint pen many many small particles that are arising and perishing rapidly ที่ปลายของปากกาลูกลื่นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านได้เห็นว่ามีลูกกระลาบหลายลูก เกิดเกิดดับอย่างรวดเร็วค่ะ so because of this reason Buddha said come and see Dharma is what you can come and see directly ด้วยเหตุผลนี้ พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า ขอให้เธอมาเพื่อที่จะเห็นพระธรรมโดยตรง แต่ว่าต้องเจริญสมาธิถ้าไม่มีไม่เจริญสมาธิไม่สามารถเป็นไปไม่ได้ so when you see s m a l l so now you understand what the small particles look like แล้วในตอนนี้ท่านท่านก็ได้เข้าใจแล้วว่า รูปกลาบเนี่ยดูเหมือนอะไรคะ so when you are going to differentiate which one is opaque which one is translucent you need to pay attention very mindfully และเมื่อท่านกำลังที่จะกำหนดดูว่ารูปกลาบใดเป็นรูปกลาบชนิดสาย หรือว่ารูปกลาบใด เป็นรูปกลาบชนิดทึบชนิดทึบท่านจำเป็นที่จะต้อง กำหนดดูอย่างมีสติ so you have done you have discerned four elements in your body as you know if there is a there is a piece of stone big stone there you can feel hardness coldness heat cold supporting easily when you break breaks that stone into very tiny small pieces. At that time, is it easy to feel hardness, heat in those very small pieces? ยกตัวอย่างเช่นในในก้อนหินก้อนใหญ่เนี่ยท่านอาจจะสามารถที่จะรับรู้ได้ว่า รับรู้ถึงความแข็งหรือว่าความร้อนความเย็นหรือว่าลักษณะของธาตุสี่ในก้อนหินก้อนใหญ่นั้นได้ แต่ถ้าสมมุติว่าท่านทำลายทุบทำลายหินนั้นให้แตกออกเป็นก้อนที่ละเอียด แล้วการที่จะรับรู้ลักษณะของธาตุสี่เช่นความแข็งหรือว่าความร้อนความเย็นหรือว่าลักษณะอื่นๆเนี่ยเป็นไปได้ง่ายไหมคะยากยากแต่ว่า โยมทั้งหลายก็เข้าใจพระสิภิกษุทั้งหลายก็เข้าใจ ถ้าลงกรรมเป็นก้อนเวลานั้นก็เราสามารถรู้สึกได้อย่างง่ายๆแต่ว่าในแต่ละรูปกลับรูปกลับก็เป็น ถ้าเราร่วมกันเป็นก้องก็จะเป็นร่างกายของเรา อีกเหมือนกัน ก็เลยในแต่ละรูปในแต่ละรูปกลับมีแต่ละลักษณะแต่ว่าถ้าไม่ไม่มีสมาธิเราไม่สามารถทำได้ because of this reason when we taught meditators to analyze the ultimate materiality exists in each particle in the translucent and opaque we let them discern hardness in their body first only then hardness in the translucent Kalapa. Hardness in the body, hardness in the translucent Kalapa again and again until they understand. เพราะว่าการที่จะกำหนดดูท่าสีในรูปกลาบ ซึ่งเล็กมากนั้นทำได้ยาก ดังนั้นทางพระอาจารย์ก็จะสอนว่าอย่างเช่นในกายของเราเนี่ยจริง ๆแล้วที่มันดูเป็นก้อนอยู่ ก็เพราะว่ามันประกอบขึ้นด้วยรูปกรลาบเล็ก แต่ว่าในการที่จะสามารถที่จะกำหนดดูธาตุสี่อย่างเช่นความแข็งในรูปกระลาบที่ในรูปกระลาบที่ละเอียดเนี่ยพระอาจารย์จะสอนให้เราดูความแข็งที่ข้างในตัวของเราก่อนเสร็จแล้วเมื่อเราเห็นความแข็งได้ชัดเจนแล้ว จากนั้นก็จึงย้ายจิตไปดูความแข็งในรูปกระลาบชนิดใส แล้วก็ย้อนกลับมาดูความแข็งในตัวเองอีก แล้วก็สลับกันกับไปดูความแข็งในรูปกระลาบชนิดใสสลับกันไปมาจนกระทั่งเข้าใจอะค่ะ so when you can discern hardness in this in the translucent k a l a b a you need to continue roughness in your body roughness in the small particles hardness and roughness heaviness softness smoothness lightness all the twelve characteristics one after another repeatedly และเมื่อท่านมีความเข้าใจในความแข็งของรูปกระลาบสายดีแล้ว จากนั้นท่านก็จะต้องกำหนดดูสภาวะอื่น ๆ ไปทีละสภาวะ อย่างเช่น ความหยาบก็กำหนดดูจากข้างในตัวก่อน แล้วก็เมื่อรู้ความหยาบข้างในตัวชัดแล้ว จึงได้กำหนดดูความหยาบใน รูปกลาบที่ละเอียดของรูปกลาบชนิดใสแล้วก็ทำสลับกันในตัว แล้วก็ในรูปกลาบชนิดใสความหยาบทำอย่างนี้ไปค่ะทำอย่างนี้ไปทีละลำดับ จนกระทั่งครบทั้ง 12 ลักษณะ ของท่านสามารถกำหนดดู 12 ลักษณะของรูปกลาบใสชนิดใสอะค่ะ So when you are successful in the discernment of in the discernment of twelve characteristics in translucent kalapa, you need to do in the opaque ones. และเมื่อท่านสามารถทำได้ประสบความสำเร็จในดูลักษณะ 12 ลักษณะในรูปกระลาบสายและในรูปกระลาบสายแล้ว ท่านก็จะต้องทำในทำนองเดียวกันกับรูปกระลาบทึบค่ะ This is a step meditators need to do, need to analyze each characteristic in translucent kalapa and non-translucent or opaque kalapa. นี่คือการทำตามลำดับขั้นตอนก็คือ การที่จะต้องกำหนดรู้สภาวะลักษณะทั้ง 12 ลักษณะ ในรูปกระหลาบชนิดสายแล้วก็12ลักษณะในรูปกระหลาบชนิดทึบค่ะ but second stage they need to descend all together in one kalapa you may think very difficult but Buddha said the one who is concentrated knows and sees things as they really are และใน ขั้นตอนที่สองก็คือว่าท่านจะต้องมีสามารถที่จะกำหนดรู้ลักษณะทั้ง 12 ในลูกกระลาบสายพร้อมกัน แล้วก็ลักษณะทั้ง 12 ในลูกกระลาบทึบพร้อมกัน But when you are going to do together you will not see all together because they cannot appear some of them are, some of them cannot appear at the same time for example Hardness, roughness, heaviness. These are heavy characteristics. The, the opposites. Softness, smoothness, lightness. If the hardness, roughness, heaviness is predominant, the other three are not. That's why hardness, roughness, heaviness, flowing, cohesion, heat or cold. Heat and cold not together. And then sporting and pushing. You can listen, you can analyze eight together. แต่ว่าลักษณะทั้ง12นี้ไม่สามารถปรากฏอยู่ด้วยกันในรูปกระลาบเดียว เพราะว่ามีลักษณะบางอย่างที่เป็นคู่ตรงคู่ตรงข้ามกันอย่างเช่นลลักษณะของปัทวีธาซึ่งมีแข็งหยาบหนัก ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับลักษณะของปัทวีธาที่เป็น นุ่มเรียบเบา ดังนั้นในรูปกลาบ อย่างเช่นรูปกลาบชนิดสายที่ที่มีลักษณะแข็งหยาบหนัก ก็ไม่สามารถที่จะมีนุ่มเรียบเบาได้ แล้วยกตัวอย่างเช่นรูปกระลาบนั้นมีสภาวะแบบแข็งหยาบหนักอันนี้คือ ธาตุดินต่อไปก็เป็น ธาตุน้ำก็คือไหลและเกาะกลุ่มจะมีอันนี้รวมเป็นห้าแล้วนะคะ ร็จแล้วธาตุไฟก็จะมีได้เพียงอย่างเดียวก็คือ ร้อนหรือเย็น นี่ก็คือลักษณะที่ 6 แล้วก็ธาตุลมก็คือค้ำจุนและผลักจะมีรวมอยู่ทั้งดังนั้นในธาตุสี่ในหนึ่งรูปกลาบจะมี 8 ลักษณะค่ะ ท่านจะต้องมีความสามารถที่จะกำหนดดู 8 ลักษณะนี้พร้อมกันในหนึ่งรูปกลาบ how interesting, eh? how interesting thing eh, it will be นี่ช่างเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากใช่ไหมคะ Really now at Pa'a before coming to Thailand I have taught some of the Westerners those who are doctor before very interested they told me Oh, we cannot do such deep anal anal analysis in our laboratory. I can do now better. พระก่อนที่พระอาจารย์เรวตาจะมาที่ประเทศไทยท่านก็ได้สอน ชาวต่างชาติซึ่งเป็นชาวตะวันตก ซึ่งเคยเรียนกับท่านมาก่อนให้ได้ให้ได้กำหนดดู ธาตุสีในรูปกลาบแล้วก็เขาเขาเป็นเขาเป็นคุณหมอค่ะ แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะทำสิ่งนี้ในห้องแลบในห้องทดลองของของหมอได้ค่ะ เขาสามารถได้มากกว่า เขาเขาสามารถทำที่พระอาจได้มากกว่า with with i n s i h t knowledge with the light of concentration, you can see more clearly, more deeply. ด้วยแสงแห่งสมาธิ และวิปัสสนาญาณเขาสามารถที่จะเห็นสภาวะลักษณะของที่อยู่ในรูปกระลาบได้ละเอียดมากกว่าและลึกซึ้งมากกว่าที่เขาเคยเรียนแพทย์ค่ะ I have given exercise for two weeks พระอาจารย์ได้ให้การบ้าน แก่คุณหมอคนนั้นสองสัปดาห์ค่ะถูกรีบหลับถูก so they told me please come back as quick as possible และคุณหมอท่านนั้นก็ขอร้องพระอาจารย์ว่ากรุณากลับจากประเทศไทยเร็วๆนะคะ so I have to go back as quick as possible ดังนั้นพระอาจารย์เนตาก็จำเป็นที่จะต้องรีบกลับไปสอน ลูกศิษย์ซึ่งมีมากมายนะคะลูกศิษย์ต่างชาติที่นั่นมี 24 ประเทศค่ะ so after that they need to continued d e s c e n d i n g ultimate materiality in each door หลังจากนั้นท่านก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดรู้รูปปรมัตในแต่ละทวารค่ะ so in in every door there are four types of kalabas four types of small particles ในแต่ในในทุกๆทวารจะมีลูกกลาบอยู่สี่ชนิดค่ะ So one is karma born materiality เป็นรูปรูปกลาบที่เกิดจากสี่สมุดสี่สมุดฐานค่ะ อย่างอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นกรรมชารูปรูปเกิดแต่กรรมค่ะ so another one is mind born materiality อีกอย่างหนึ่งก็คือจิตต่ชรูปรูปที่เกิดแต่จิตค่ะ another one is nutriment born materiality อีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารรัชรูปรูปที่เกิดแต่อาหารค่ะ Another one is temperature born materiality อีกอย่างหนึ่งก็คืออุตุชรูปรูปที่เกิดจากฤดูค่ะ This body our body is nothing just just with these four types of small particles ร่างกายของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ารูปที่เกิดแต่สี่สมุดฐานนี้ค่ะ So what are the karma born materiality that you can see in your idol? และในในจักขุทวารกรรมชรูปอะไรที่ท่านจะสามารถเห็นได้ในจักขุทวารค่ะ It is what practically actually with you แปลว่ากรรมชรูปเนี่ยก็ได้มีปรากฏอยู่แล้ว โดยโดยแท้จริงในในจักขุทวารของท่านค่ะ no no no all these four types of small particles all these four types of materiality are with you all the time รูปสี่สมุดฐานนี้อยู่ในตัวของท่านตลอดเวลาค่ะ เพราะว่าท่าน okay, okay. so in the idol what are they in the idol there are karma born materiality what are they ในจักรุทวาร กรรมชรูปเนี่ยมีอะไรบ้างคะ so one is จักขุ จักขุปัสสาทจักขุปัสสา maybe can can look at the paper จักขุ Thank you. Kalapa or Palamatha. Kalap. Kalap. Kalap. Another one, Kaya Dasaka Kalap. Bhava Dasaka Kalap. Another one, it is not not in, in this table. Another one is Jivita Navaka Club. Jivita. So there are four types of karma born materiality in our idol. So in the idol, if you if you discern four elements in your idol, you will see many small particles that are arising and perishing rapidly. ถ้าเผื่อว่าท่านได้ดูรูปกลาบที่ในจักกุทวารท่านก็จะเห็นรูปกลาบนี่ที่เกิดจากสี่สมุทฐานเนี้ยเกิดดับอย่างรวดเร็วตลอดเวลาค่ะ so some are translucent some are opaque และในจักกุทวารนี้ท่านก็จะเห็นรูปกลาบบางบางรูปกลาบก็เป็นชนิดใสบางรูปกลาบก็เป็นชนิดทึบค่ะ so จักรุปัสสาดะ c ก a k u p a s a d a it is translucent k a l a p จักรูปศาสตร์นี่อยู่ในอยู่ในรูปกลาบชนิดใสค่ะ กายปัสสาดา it is also translucent กลาบกายปัสสาดก็อยู่ในรูปกลาบชนิดใสค่ะบาวะปัสสาดาบาวะทัศกะกลาบนนะอันี้ this is opaque กลาบ สำหรับภาวะรูปที่อยู่ในภาวะทัศกากลาบนี้เป็นรูปกลาบชนิดทึบค่ะ and life no net faculty จิวิตะนวกะกลาบกลาบะกลาบ this is opaque one t w o และชีวิตตาซึ่งอยู่ในชีวิตตาชีวิตานวกะกลาปะก็เป็นรูปกลาบชนิดทึบค่ะ and the, all the other types of Small particles, light bond materiality, nutrient bond materiality, temperature bond materiality, they all are opaque ones too.